اهدنا الصراط المستقيم anasema fiha raddu tuongoze njia iliyonyoka fiha raddu ala almubtadiina ndani yake kuna raddi kwa watu wazushi anasema hayo ilmi لأن المبتدعين كسباب وتوزوشي بكافة أصنافهم kwa sampuli zao zote مخالفين لهذا الصراط وانا كنت كنيوم لهنجية الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اليكواناي متوم صلى الله عليه وسلم كلا متوى بدعا ام يكون كنيوم لهنجية kuna ambaye amekwenda kinyume nayo mia kwa mia na kuna ambaye amekwenda nayo kinyume 50% wa 60% wa 70% wa 80% almuhimu kuna ambao wamekwenda nayo kinyume sana huyu amekhalifu tu katika upande wa suluk na yule amekhalifu katika upande wa muamala na yule amekhalifu katika upande wa ibada na yule amekhalifu katika upande wa aqida na yule amekhalifu katika upande wa manhaj kwa ujumla wake anasema al-Imam al-Fawzan katika kauli yake Allah ihdina as-sirata al-mustaqim tuongoze njia iliyonyooka ihdina sirata tuongoze njia hapo mswaliji anamuomba Allah hidayah anasema al-Imam al-Fawzan al-hidayatu naw'ai ala naw'aini hidayah imegawika katika magawanyo makuu mawili hidayatu dilalatin wa irshadin ima sema dilala au dalala wako wanasema dalala bifathi dal na wako wanasema dilala kwa kasra ya dal na kwenye kamus wameziweka zote kwa maana zina maana moja dalala na dilala hidayatu dilalatin wa irshad hidaya ya kuongoza na kulengesha dilala ni kulengesha unamlengesha mtu jambo unamwelekeza maana maana yake hidayatu dilala manake tadullu alayhi unamwelekeza kunako jambo hidaya ya kuelekeza wa irshadi na kuongoza turshiduhu, unamwongoza katika jambo fulani, fanya hivi utapata kadha. Ukifunga siku tatu kwa kwenye kila mwezi ni sawa na umefunga aa, eh, mwezi mzima na vitu kama hivyo. Hidaya gani inaitwa hiyo? Ah? Ah? dilala wa irshad anasema wadilalatu tawfiqin wa tasdidin wadilalatu tawfiqin wa tasdid na hidayah ya tawfiq manake kuafikishwa mje kuwafikishwa watasdid na kuwekwa katika usawa waqulu qawlan sadida ودلالة الهداية والإرشاد هذه حاصلة لجميع الخلق na hidaya ya dilala au dilalatul hidaya kwa maana dilala ya hidaya wal irshad ulengeshaji wa hidaya hidaya dilala hiyo wa irshadi na kuongoza hadhihi hasilatun lijamii alkhalqi hii ipo kwa viumbe wote inapatikana kwa viumbe wote almu'minina walkufari walmushrikina waumini na makafiri na washirikina wote wamepata hii hidayah hidayah gani dilala wa irshad lianna allaha dallahum kwa sababu Allah dallahum amewalengesha wao wa arshadahum na amewaongoza ila tariqi alhaqi kuna njia ya haki lakini alkufara lam yakbalu lakini makafiri hawakukubali lakini kuongozwa wameongozwa wamepewa hiyo hidayah hidayatu dilalatin wa irshad ukipenda uite هداية بيان وبلاغ قال تعالى سمع الله ليتكوكا كتابه سوره فصلت ايه 17 على سماج المولى الكريم anasema wa amma thamudu fahadainahum wa amma thamudu na amma thamud kabila thamud ni kabila maarufa waliishi katika mji wa hijr na sehemu zilizopo pembezoni mwake hijr Allah aliwapa ngamia ngamia kwao ikawa, ikawa mithili ikawa ni aya ile ngamia kwao alikuwa ni aya muujiza mkubwa unaobainisha juu ya ukweli wa Nabiiullah Saleh walipomtaka awatolee katika mapango ngamia Allah akamtoa ngamia adhima واما ثمود اما ثمود قوم يا صالح فهديناهم basi tuliwaongoza tuliwaongoza wao hadainahum tuliwapa hidayah hidayah gani hiyo hidayah albayan tuliwabainishia haki tuliwabainishia tuliwabainishia haram na halali linalofaa na, na lisilofaa fahadainahum kwa maana bayanna lahum tumewabainishia ndio ile inaitwa hidayatul bayan bayanna lahum sabila alhaq tumewabainishia njia ya haki naam wa tariqa ar-rushdi tumewabainishia Ah, njia ya uongofu ah, dilalat gani hiyo dilalat irshad au hidayatu dilalatin wa irshad au hidayatu albayan wal balagh tumewafikishia kupitia ulimi wa nabii wetu wa amma samudu na amma thamud qaumu ya saleh fahadainahum tumewabainishia وهداية البيان والبلاغ وإرشاد fastahabu alama ala alhuda lakini wenyewe wenyewe fastahabu alama waka wakapendekeza kuzipendekezea nafsi zao alama upofu ala alhuda juu ya uongofu فاستحب العمى على الهدى ومعنى وكختار الكفير ضد إيمان استحب العمى على عمى الكفر والضلال على الهدى الإيمان والإسلام لكن مع الشاهد هديناهم أي بينا لهم سبيل الحق tumewabainishia وبين na hidaya هدايته هدايه البيان والirshad walbalagh kutoka kwa mtume wetu Saleh alayhi salam hadainahum yani bayanna lahum tumewabainishia فالله هدى جميع الخلق هداية البيان والإرشاد فالله هدى جميع الخلق هذا الله أمونغوها في أمبي ووت أمونغو فغاني هداية البيان والإرشاد أمونغوزا ومونغوزا هو وأبينيفو بين شوى walirshadi, na mwongozo kwa maana wameongozwa. Hii ndio hidayatu albayan walirshad walbalagh, ambayo ndiyo aliyomthibitishia Allah mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika Qur'an, katika suratu Ash-Shura aya 52, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika Muhammad wewe unaongoza unatoa mwongozo wa hidayatul bayan wal irshad wal balagh unaongoza kunako njia iliyonyooka hiyo ni hidaya gani hidayatul bayan alnao ambayo pia uko nayo wanawazuoni wanawazuoni pia wanayo hiyo hidaya wanawazuoni wanawabainishia watu qala Allah qala Rasulullah wanawabainishia watu wanawaongoza watu wanawaambia masala ya masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja na fadhila zake na ubora wake wanawabainishia watu wanawaongoza watu wanawabainishia watu masala ya sita Shawwal kila miezi ile misimu ikifika wanawabainisha watu. Kuna watu walikuwa wameghafilika, mtu anazinduka kupitia uzindushi uliotolewa na alim au na ustadh au na sheikh wa halum jarra. Kwa mashekhe nao wanamiliki hidayatul bayan wal irshad, wanawaongoza watu na nafasi yao ni kubwa sana ahlul ilmi katika hilo. Wangapi walikuwa ni mateka wa Iblis, mashekhe wakawachukua bitawfiki min Allah, wakawarudisha katika jada ya haki. Kweli si kweli? Sote sisi tulikuwa tumepotea. Lau kama sikusikiliza eh, alim, sheikh, ustadh, dai, ukaongoka, ungeliongoka? Usingeliongoka. Ndio maana fadhila zao ahlul ilmi ni kubwa, fadhlu alalim ala alabid كفضل القمر على sairi الكواكب ubora wa alim juu ya mtu abid kwamba yeye anajikita kwenye ibada tu saumu qiyamul layl tahajjud saum huyu sawa anafanya mambo ya khairi mambo ya ibadati lakini huyu alim anafundisha watu anaelimisha watu fadhila zake ni kubwa yani huyu na huyu tofauti yao ni ni gamar na nini alkawakib, na nyota nyingine. Nyota nyingine zina nini mbele ya mwezi? Mwezi uko juu ya nyota nyingine zote. Ndio maana huyo alim muallimu alkhair yastaghfiru lahu kullu shay, anaombewa msamaha na kila kitu, hata alhut fi albahr, mpaka samaki aliyepo ndani ya maji haijalishi maji gani, maji ya bahari, maji ya chumvi, maji ya ziwa, maji ya mtu Samaki aliyepo ndani ya maji anamwombea msamaha anayewafundisha watu kheri, sababu hawa ni warithi wa mitume na manabii. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama inma warathu alilm, hawa ni mawarithi wa manabii, wamewarithi kwenye kazi zao. Wamechukua atakayechukua akichukua ah, mirathi ya mitume maanake ilmu akhadha bihadhin wafirin amechukua fungu nono fungu nono katika mirathi kadiri unavyobobea ndivyo kadiri unavyochukua fungu kubwa la mirathi ya nabii wako dhahiri eh naam kwa hiyo kuna fadhila kuna fadhila katika taalimu taalimu nnas alilm kuwafundisha watu ilmu kuna fadhila kwenu nyinyi mnaotafuta ilmu tulaba alilm ambao kuna wenzenu kama nyinyi sasa hizo wako magereji watukana tu eh matusi magereji kuna matusi tu eh kwenye makarakana huko wenzenu kama nyinyi sasa hizo kwenye bodaboda huko wanahangaika na eh, vile wanawake vilivyovaa vimini peleka huku peleka disco huko peleka wapi lakini wewe umekaa hapa tadrusul ilmu umeacha baba, umeacha mama, umeacha kijiji chenu, umeacha watu wa kwenu, umekaa hapa kwenye mazingira magumu ya kula ugali na maharage. Eh, mara imepatikana, mara imekosekana, mara kadha, si ndio hivyo? Ah, Ipatikane ilmu kwa raha kiwiliwili, la yustatau alilmu birahati aljasad Mimi niliwaambia nilipokuwa damaji, nilikuwa na hesabu tonge tonge zangu ni kila hazifiki saba, sahani imekwisha tunaosafiri nao wananijua ninapokula mimi kina Said Tamim Abu Saleh na wengine lazima mimi nitaanza na wataondoka taniache labda nile ugali lakini wali yani mpaka kila punje nitafuna sasa siwezi kula haraka waweza kujilazimisha ona kama huwezi kuna mwingine mtu yani dakika mbili kashamaliza kula ah mimi nimeanza huyu kaja akamaliza kaondoka huyu anakutoa maji anaondoka zake wako, siwataji wengine majina yao. Nini nataka kuwazungumzia kwamba nakula tonge hazifiki saba, huna baba, huna mama, huna pesa. Kama utakuwa nayo pesa, basi ni ya kununua vitabu. Ukiingiza kwenye chakula, huna pesa ya kitabu. Ukiingiza kwenye chakula, huna pesa ya kununua dawa. Unafanya nini baada ya hapo? Unakwenda na unashindia maji unajaza tumbo maji basi siku imepita kuna mashekhe walitangulia kule shekhe fulani wa mkoa fulani nilimkuta amekonda mweusi alafu kakonda nikamcheka siku ya kwanza ndo nimeingia ile anaambia kako unanicheka akamwambia laam anaambia nakupa miezi mitatu nakupa miezi mitatu kweli wewe na mimi nikawa kama msomali almuhimu nazungumza haya kuwaambia kwamba la yustatau alilmu birahati aljasad hasa elimu ya dini asemaje nani imam, imam nani yule kwenye shairi lake imam qahtani jusum ahli alilmi ha jusum ahli alilmi nani atamalizia yani miili ya wanawazuoni sio minene. Kuna shekhe mmoja alikuwa mnene, alipofika pale akawa anasherehesha akasema, ah, beti hii ina walaki hii beti fihi nadhar, yani tukatu iangaliwe vizuri. Yani nani kasema kwamba miili ya wanawazuoni sio minene? Lakini wanazungumza hivyo wanapotaja sifa za ahlul ilmi kwamba ni watu ambao sio watu sana wa kula kula sana na vitu kama hivyo tarafu mtu kala kidogo kwenye maji na kwenda siku kwenye vitabu na kwa nini wanenepe kwa sababu muda wao mwingi wanaotumia wakati wa usiku na mtu anatumia usiku watu wamelala yeye anatoshughulika lazima atakonda naam sasa wao wamehuisha usiku kwamba uko hai mchana kwao ndio sehemu ya kulala hasa wanazuoni wetu wa Yemen na kwingineko usiku ndio ndio usiku ndio muda wa kuandaa darasa zote za kesho ndio muda wa kufanya bahthi mmoja katika mashekhe alikuwa akiingia kwenye maktaba yake mtoto wake aliyemzaa amemweka kule ndani kazi yake ni kumshitua babake anapolala kijana baligh baba akiingia huko ndani baba anataka niwe, niwe naye akilala nimwamshe baba anapitia papu kasinzia ya boy au anamka na ushauso anaendelea na ukimwangalia shekhe mwembamba hivi sunna leo vizuri kila shekhe Albani rahmatullah alayhi hivyo pia ndivyo anavyozungumza muda wa usiku ni muda wa kutulia ibada muda wa kusoma Qur'ani anaingia kwenye vitabu sasa hakuna kitu kinachokula muda kama bahth kupekua masala umeelewa vizuri jamani kwa tumieni wakati wa usiku kwenye kuhifadhi na nyinyi mnaelewa ukitumia wakati hususan theluthi ya mwisho unavyohifadhi tofauti na wakati mwingine wowote jinsi vitu vinavyoingia katika akili yako theluthi ya mwisho ya usiku ni wakati una baraka wewe. waktu nuzulu rabb tumeelewana eh? Naam. Haya. Tusema kwamba mashekhe wameingia kwenye hidayah tu gani? Hidayatul bayani wal irshadi wal balagh. Wanafikisha, wanafahamisha, wanaelekeza kupitia aya, kupitia hadith, wana hidayatul bayani. Anasema Sheikh حفظه الله تعالى النوع الثاني هداية التوفيق وقبول الحق ni hidayah ya tawfiq na kuikubali haki hidayatu at-tawfiq wa qabul al-haq au wasema waridha bil haq hidayatu at-tawfiq hidayah ya kuafikishwa Allah amemuafikisha kwenye jambo fulani yupo ameingia kwenye hilo jambo analifanya waridha bil haq na kuiridhia ile haq na kuikubali wa hadhihi khassatun bilmu'minin hidayah hii ni khaswa kwa waumini peke yao hidayatul bayan wanashirikiana Aa, kwenye kuelekezwa hidayah hiyo waislamu na wasiokuwa waislamu waislamu makafiri wote wamebainishiwa wanaongozwa kwamba islam ndio dini ya haki قولوا لا إله إلا الله تفلحوا سمين لا إله إلا الله تفولوا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون wanapewa بيان wanapewa irshad wanafikishiwa بلاغ lakini hidayah hii ni khasatun bil mu'minina hidayah tawfiq hidayah at-tawfiq والرضا بالحق وقبول الحق خاصة بالمؤمنين نهي amekwekeka nayo Allah subhanahu wa ta'ala hasa kwa waumini na amekwekeka nayo Allah hawaingii manabii wala hawaingii mitume wala hawaingii ahlul ilm hawaimiliki hii si yao hii ni Allah subhanahu وتعالى نسمى هذه الهداية بيد الله وشهيد وآية يا آية خمسين ستة يا سورة القصص الله نسمى سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أكيك محمد هم ونقوي أمتكاي lakini Allah yeye ndiye anayemwongoza amtakaye. Mwongozo upi? Mwongozo wa kumuafikisha na kuikubali haki. Hili halipo kwako Muhammad, hili halipo kwako, hili hili liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. 56 ya suratul Qasas. Alikuwa anajitahidi asilimu ammi yake, alikuwa anajitahidi kabla ya maradhi yake wakati wa maradhi yake wakati anakata roho yuko kwenye sakratul maut mtume yupo anafanya asbab ammi sema la ilaha ila allah sema la ilaha illa allah ni neno hilo nitakusimamishia nalo hoja kwa Allah siku ya kiyama ukilitamka ukifa katika mazingira haya hata kama hujawahi kusali sema la ilaha illa Allah wale wanasema atarghabu an millati Abdul Muttalib wanataka kuachana na mila ya wazee mtume anarudia ya am kul la ilaha illa Allah kalimatun uhajju laka biha inda Allah wale anamwambia atarghabu an millati Abdul Muttalib wakinyamaza mtume anarudia ya am kul la ilaha illa Allah mpaka akafa kwa mila ya Abdul Muttalib ah akawa analia bwana mtume alayhi salatu wasallam Allah akateremsha katika maandiko yake humwongozi mtakaye Allah humwongoza mtakaye yeye na yeye Allah anajua kina nani wanastahiki hidayah kwa hiyo ameyafanya mambo kwa hikma zake subhanahu wa ta'ala na anaweka sharia zake kwa uadilifu wake subhanahu wa ta'ala kwa hiyo hidayah hii hidayatu tawfiq waridha bilhaq wa qabuli alhaq hidayah hii biyadi man llahi iko mikononi mwa Allah, kwa ushahidi wa hiyo aya na aya nyingine katika suratul Baqara 272 Allah anasema laisa alayka hudahum, laisa alayka hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha. Uongofu wao hauko kwako Muhammadi, wa kuwaafikisha hao wakaikubali haki huo si wako, walakin Allaha yahdi man yasha. Kwa hiyo hidayah hii hidayatu tawfiq ni hidayah ya qadhfu nuri fi alqalb kuweka nuru katika moyo kuweka nuru katika moyo qadhfu nuri fi qalbi ndio hidayah hii hidayatu tawfiq kama alivyosema ahlul ilm hii inaimiliki Allah subhanahu wa ta'ala na hidayah hizi au hidayah hii ya tawfiq ina asbabi zake ina asbabi zake miongoni mwa asbabi zake ni wewe kujipinda kwa Allah tabaraka wa taala kama ilivyokuja aya 69 ya suratul ankabut walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana tutawapa hidayah tawfiq tutawaongoza katika njia zetu na wale wanaojipinda kwa ajili yetu sisi tutawaongoza kunako njia zetu kwa hiyo katika sababu zake mujahada kujipinda kadhalika katika asbabu zake hidaya hii ni aliman kuwa na imani ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala na imani haipatikani bila ilmu manake kusoma ili upate imani Allah anasema wa man yu'min billahi yahdi qalbah aya 11 ya suratu at-taghabun wa man yu'min billahi na yeyote atakayemwamini Allah yahdi qalbah Allah atauongoza moyo wake atautupia nuru moyo huo nini atakayemuamini Allah kwa hiyo imani ni katika njia na asbabi za hidayah kadhalika katika sababu zake ni kumfuata mtume Muhammad fuata sunna tibau sunna mutabaatu rasul sallallahu alayhi wasallam kama alivyosema Allah katika suratul a'raf aya 158 anasemaje al-maula al-karim anasema wattabi'uhu la'allakum tahtadun na mfuateni huyo Muhammadi fuateni sunna la'allakum tahtadun eh, ili huenda mkaongoka mkapata hidayah tawfiq kadhalika katika suratu an-nuri aya 54 anasema al-maula al-karim wa in tuti'uhu tahtadu na kama mtamtii Muhammad mtaongoka kadhalika katika asbabi za hidayah kama ilivyokuja katika suratu nisa 66 68 anasema al-maula al-karim na walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima ولهديناهم صراطا مستقيما ومعنى الحرص على تعلم الوحي kupupia kujifunza biilmu ya dini ni katika asbabu za hidayah kupupia ala taallum alwahi kujifunza wahi wa Qur'ani wahi wa sunna na kufanyia kazi Allah anasema walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi na lau kama wao wangelikuwa wanayafanya na kuyatendea kazi yale wanayowaidhiwa, lakana khairan lahum, lingekuwa ni bora zaidi hilo jambo kwa wao, wa ashadda tathbita, na lingekuwa jambo hilo linawapa ithbati kubwa kabisa. Wa idha la atainahum, na kwa hakika tungeliwapa hao milla dunna kutoka kwetu sisi, ajran adhima, ujira mkubwa juu ya nini ala taallum alhuda wal amal bima bil ilm wala hadainahum na tungali waongoza wao hidayah hiyo siratan mustaqima njia iliyonyoka asbabu za nini hizo asbabu za hidayah kadhalika almuwadhabatu ala alibadat kudumu katika ibadat na kukupia kuzitenda ibadat ikiwemo swala kutoa zaka kufunga na mengineyo ni katika asbabi za hidayah anasemaje al-Maula al-Karim katika sura at-Tauba aya ya 18 anasema innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin hawa huenda wakawa miongoni mwa watakaopata hidaya Kina nani? Wanaosali, wanaotoa zaka, hawa hawamhofu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kumwamini Allah na siku ya mwisho. Fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin. Tauba 18. Kwa hidayah hii ina asbab, ina asbabi zake kama mlivyozisikia hizo baadhi yake. Anasema Sheikh حفظه الله تعالى فأنت تسأل الله نوعي alhidaya hivyo wewe katika suratul fatiha unapoisoma elewa ya kwamba unamuomba Allah aina mbili za hidaya unamuomba hidayatu tawfiq na unamuomba hidayatu albayan anasema walmustaqim mustaqim nayo nini maana yake ونسمع هدنا الصراط المستقيم من معنى مستقيم والمستقيم يعني المعتدل مستقيم معناك المعتدل اليونيوكا وصراط, وصراط الله مستقيم ننجيها يا الله يونيوكا يعني معتدل وما نيكو سوا سوا بخلاف طرق الضلال كنيوم ننجيها زو بوتيفو فإنها ملتوية ومنحرفة ومتعرجة فإنها kwani hizo njia za upotevu multawiyatun zimepinda wa munharifatun zimekwenda kombo wa mutaarrijatun haziko sawa nyoka tudhi'u man sara alaiha humpoteza yule atakayezipita zinampoteza هذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق هي ndio haki ليس به خفاء حيجي فيتش فدعني من بنيات الطريق اعطانا انا ميمي نا فيجيجيجيه في pembeni pembeni ni اعطانا اعطانا انا ميمي نا فيجيجيجيه في pembeni niache kwenye njia yangu hii ambayo imenyooka hadha alhaq laysa bihi khafa'u fad'ani min buniyati at-tariq na njia iliyonyooka wanasema ni ndefu sifa ya kilichonyooka ni kirefu na katika maana zake kama njia ya Allah imenyoka maana yake ni ndefu Hivyo basi anayepigania hiyo njia apiganie hiyo njia, asitake kuona matunda ya kuipigania kwake, kwa sababu aweza akayaona matunda yake au asiyaone, asiyaone lakini yakapatikana yeye aliyepigania. Kuwa hii njia ni imenyooka, maana yake ni ndefu katika hikma zake, na kama ni ndefu anaweza akayaona anaipigania hii njia matunda ya kuipigania kwake au asiyaone kama alivyosema Allah kumwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum au natawaffayannaka nini fa ilaina yurja'un imma tukuoneshe Muhammad uone kwa macho yako baadhi ya yale tuliyowaahidi hawa wanaokupinga na kukupiga vita, utayaona kwa macho yako na utayashuhudia, ima au tukufishe kabla ya wewe kuyaona. Kufa katika njia ya haki. Hawa na nyinyi marejeo yenu ni kwangu mimi. Kwa hiyo pigania njia hii, matunda yake umeyaona, ahlan wasahla. Hukuyaona, ahlan wasahla hapa tunasoma kitabu cha nani kitabu cha nani hiki cha Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahmatullah alayhi mnajua kabuli iliyowekwa na Allah kwenye vitabu vyake ni kubwa kiasi gani jalia kwamba hakuna sehemu nyingine yoyote yeye kashafariki tangu miaka ile lau kama Allah anamfufua pap ingia hapa msikitini alafu anasikia qala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah amekaa pale kwenye kipembe cha ukuta, fahari yake, raha yake kwenye nafsi. Watu hana alaka nao ya kinasaba, si Waarabu, wamekaa kwenye nyumba ya Allah, wanakisoma kitabu chake alichokiandika. Sijui naelewa nachokizungumza. Jalia kwamba hakuna msikiti wowote kwenye bara lolote ila kwenye bara hili la Afrika, tena kwenye nchi hii yetu tena kwenye msikiti huu tu akakaa akaona kitabu chake tunakisoma kuna watu kadhaa hapa wanaotarajiwa wawe ni maduat ila Allah watachukua hawa waliofundishwa waende kuyafikisha kwa watu wao ana kheri ya kila mmoja wetu hapa kweli si kweli haya sio matunda kayaona Muhammad Abdul Wahhab rahmatullah alayhi kayaona kayahisi kwamba itakuja kuwa sasa kikubwa ni nini katika yote haya ikhlasu nia bas ikhlas ya kufikisha mahala pa juu kabisa ikipatikana na ikikosekana inakupeleka fi darki al-asfal wal-iyadhu billah anasema hafidhahu Allah amma siratu Allah fahuwa wadhihun mu'tadil آمن جي يا الله فهو واضح إكوازي ليس به خفاء أنا سمى مشي ليس به خفاء معتدل إمن ها من صار عليه أفضى به إلى الجنة من صار عليه يوتتك إبتا ينجي أفضى به إلى الجنة يتمثك شففوني الله نسمى في القرآن في سورة الأنعام 153 anasema wa anna hadha sirati mustaqima na kwa hakika huu uislamu ndiyo njia yangu mimi mustaqima iliyonyooka fattabi'uhu basi ifuateni muda kuwa ni njia yangu kwanza muda kuwa imenyooka pili fattabi'uhu kinafuatwa cha Allah kinafuatwa kilichonyooka فاتبعوه بسيفواتين ولا تتبعوا السبل ولم سيفوات ولم سيبيت وبيبيت فيديجيا في بيمبني سبل فيديجيا في بيمبني أي سبل الضلال فتفرق بكم عن سبيله لتكو أتانشيني ننجياياك يي الله تبارك وتعالى أرسم الإمام فأنت تسأل الله بس ووي ونموم الله كسوما هي اهدنا الصراط المستقيم إليه وقام تسأل الله ونموم الله أن يهديك هذا الصراط أكون غوز جيهي جيه كفوة كتاب نسنة